қазақстан халқын біріктіретін қуатты құрал ол біздің мемлекеттік тіліміз тәуелсіздігінің алдында тұрған қазақ тілі мемлекеттік мәртебе алып тәуелсіздікпен бірге қайта түледі біз тәуелсіздік жылдарында қазақ тілінде білім беретін мыңнан астам мектеп тұрғыздық бір мың тоғыз жүз тоқсан бірінші жылы қазақ тілінде білім алған шәкірттердің саны отыз екі ақ процент болса ол көрсеткіш бүгін сексен бес проценттен асты енді екі мың алтыншы жылға дейін бес процент жеткіземіз бұл межеге біз кезең кезеңмен жетуді көздеп отырмыз қазір елдегі өзге этнос өкілдерінің отыз мыңнан астам балалары қазақ тілінде білім алуда тәуелсіз жылдары қазақ халқы ұлыстың ұйытқысына қазақтың тілі тұтас ұлыстың ортақ тіліне айналды әрине тіл мәселесі уақыттың еншісінде санның артуы сананың орнығуының